прогоняли. Этот дурман тебе не нужен, геть звідси. Только наш сельский милиционер С. Перебоконь, несучи целий оберемок большущих книг, бросил одну візьми, бубни будеш робить. Взял той полуметровый зошит, хотя он меня и не интересовал, но ничего другого мне не досталось, и пошел домой. Какой он был, я вам рассказывал, 60 на 60, с полотна, которое не жмакалось, и политурка с того же полотна, только вдвое склеенная. На политурке три буквы, теперь не помню какие. Рукопись была непригодна на бубны. Многие буквы я не различал. Научил меня понимать их сосед, шматок, бывший дьяк. Тогда я и начал переписывать для учителя по 15 копеек за зошит. Рукопись, как я вам уже писал, пропала. До сего дня не могу дознать, где же те зерна нашей золотой правды, которые от нас так сильно скрывали. Как бывший разведчик, приклал для поиска много усилий и не нашел. Вот только на чердаке у отца удалось разыскать еще один клапоть — показания думковского кучера Нечипора, Слободенюка. Высылаю вам. Это уже все окончательно. Да вот вспомнил песню, которую пели в нашем селе деды. славне місто Медведівка усіма краями, бунчуками гетьманськими, панами ляхами, ой у місті Медведівці глибокій шанці, задзвонили в усі дзвони у середу вранці. Чорна хмара із за гори місто облягає, а із лісу Мотронського Орел вилітає. Долітає Орел сизий, на місто пильнує, де у замках та палацах шляхта бенкетує. Ой у місті Медведівці віват заспівали а в Тясмені козаченьки коней напували. Задзвонили в усі дзвони у неділю вранці, заховались пани ляхи в глибокій шанці. Ударили всі гармати, аж лихо сміється, затріщали панські ребра, кровиченька лється. Ой у місті над трупами вороння смакує. Нехай батько сину скаже, нехай внук почує. Отакий Олегу Залізняк. А ваші мучені, так і написано не вчені, а мучені, кажуть горшкороб. У них у самих горшки вместо голов. Разбередили вы и меня до основания. Потерял сон, все думаю и думаю, и так горько душе. Хоть иди и топись у тясмен. Даже рыбалку забросил. Одну отраду нахожу в работе, измазал уже половину ваших красок и все на Гайдамаков, и режу скульптуры по дереву. Первая — Залезняк уезжает на Сич, его провожает сестра Василина. Можно сказать, композиция удачная, а конь получился сильно, а сам Залезняк тоже удачен. Правда, я его портрета не видел, а создал по описанию. Сестра его рядом с бока, то есть левого лошади, подала руку, прощается. Форма одежды наша национальная, древняя. Скульптура закончена, нужно только сделать очистку от блеска. Одновременно работая еще над двумя скульптурами «Залезняк на раде в холодном яру» и допрос польского полковника. Приезжайте, увидите, жду с нетерпением. А теперь этот клапоть. Пісню і все інше Олег перебіг очима, як перебігають піщану пресип, за якою яріє квітами яро-зелений луг. Хоч пісні цієї не зустрічав у жодному збірнику, вона була рішуче не схожа на всі записані раніше про Гайдамаччину, але над тим поки що не замислювався. Почав читати. Йому аж перехоплювало подих, летів по рядках, на силу стримував себе. Стріляли в голові запитання, зривалися, неначе наполохані коні думки, обривали круте повіддя. Він відпускав їх на волю і передихнув, тільки дочитавши. останнього рядка. Пора була поздній, сонце схилилось низько. Колокола Мотрони звали к вечерні. То був канун літнього ніколи. Проїхавши фольварки Головківські, я повернув лошадей і справив на Дерновський шлях, що через погребельний мост ехали с горы потому и приходилось держать лошадей на вожьях. Впереди нас совсем помалу скрипели чумацкие паровицы. Их было четыре, люди незнакомы, но, видать, наш брат. На звон Матроны снимали шапки, кланялись и хрестились, и один за другим чогось зупинялись. Приблизились. Я сразу снял шапку, и дуба став необичайний конь. Наряд на нем золотой. То есть накрешить копытьями и фриска ноздрями, как зверь. Поодаль біч хрест кладу перед престолом святим, чолом б'юсь. То сокол, то витязь в плечах аршином не перекрить, лицом первого вижу, глаза горять, как оливки в лампадах, в уста уста не перекрывают, как барвинок, зовсім молод, челом висок, но не румян, а як бронза на стольниках блистить. Собою статін і силу має видать нелюдську, собою, як купол Мотрони, а взгляд орла і так страшен його взгляд, що пан было закричали «Шапку, хлопе, пше!» Но сразу сбледнели личиком, и я видел, как их рука налегла на рукоять пистоля и дрожала, и не могла вынуть его с-под пояса. На лайку пана козак, не шевельнул усом, смотрел прямо, но глаза его загорелись страшным огнем. Правая рука крепко сжимала эфес дамасской шабли. Он не промолвил слова. Перепуган пан ударил меня в спину ногой. Я еле удержался на козлах, пустил кони на полон у нос. Перелетели мост. Кони неслись птицей, на повороте в узвоз, на выходе на медведицу, бытую, нас окриком «Стой!» остановила толпа людей. То все же чужие, за селецями на лбах казаки – Пан закричал влево, на битую Матроны, но было поздно. Крепкие руки подхватили бразды, десятки рук упились за пана. Стало страшно, меня не били, держали в стороне. Как я рассмотрелся, здесь был и до того мне известный молодой паныч Колыновский, рядом с ним стоял и наш пан. Один казак прямо в чело нашего пана Думковского